Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ngaturi kasugengan mbah. Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbok Gede, Pak Gede, Mbok Cilik, Pak Cilik, Mbak Yu, Kakang, adik kakung putri sing cilik cilik cilik niki sedaya sami wilujeng alhamdulillah kula inggih lembar-lembar minaringan sehat saged nglajengaken naos maos kitab Jawahirul Bukhari dumugi kaca utawi sahifah 12 Engkang wingi sampun kula culik sekedhik niki ajeng kula baleni kula lajengaken dadi ini kaca 12 بسم الله الرحمن الرحيم عن حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان Hadis riwayat saking Hamzah bin Abi Sufyan, saking Ikrimah bin Khalid, saking Ibnu Umar <coughs> radhiyallahu anhu. Kala ngendika Ibnu Umar, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sepanjang Rasul. Ngendikanipun bunyal Islamu didekake atau didasarake apa Islam ala khamsin ing atase limang dasar atau limang cagak syahadati Allah ilaha illallah siji Naksani orang ana pangeran kang berhak disembah kejaba mung Gusti Allah wa anna Muhammadar Rasulullah lan nekseni kanthi mantep Nabi Muhammad ikut dadi utusan Allah loro wa iqamis shalah ngedekake salat telu wa ita izakah aweh zakat papat wal haji nglakoni ibadah haji ana ing Mekah lima wa shaumi Ramadan nglakoni poso Ramadan. Niki wingi pun sebagian kula aturaken hadis bab niki werna loro. Ana haji tiba nomor 5, ana meneh Ramadan tiba nomor 5. Loro-lorone bener kabeh sahih kabeh. Angge nek bab poso Ramadan niku nek kula jenengan teng Indonesia niki enteng. Mergo panase ora kaya nang Timur Tengah. Dan rika niku jaman kula rika sing sepisanan tahun 85 pas ngibadah haji wonten ing Arafah panase dumugi swidak gangsal. Nek sing 95 wingi dumugi kawan dosa. <clears throat> Lah nek teng Bantul niki 30 maun pun megap-megap. Mula nek nglakoni poso teng rika luwih abot. Ha nek haji ming mayar ming cedhak. Sewali e sing rukun haji itu nomor lima. Niku nek awake dhewe sing ngabot dhewe nglakoni haji nek poso enteng. kalih kali pun deres. Qala Allah taala <coughs> niki mbaleni sing wingi nggih. Wingi pun kok jereng dawa. Qala Allah taala ngendika Allah taala Al-Qur'an laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun Gusti Allah paring dawuh wonten Al-Qur'an, laisal birru. Ora ana kebecikan iku antuwalu yen to madhep sira kabeh. Ngadepake wujuhakum hakum ing pira-pira raine ra kabeh to adepake tibalal masriki ing arai wetan wal magribi lan arai kulon. Walakinnal birra tapi si jenengane kebecikan man amana billah yaiku wong sing iman marang Allah. wal yaumil akhir lan percaya marang anane dina kiamat wal malaikat lan iman percaya Gusti Allah kagungan malaikat wal kitab lan percaya Gusti Allah kagungan kitab wan nabiyina lan percaya Gusti Allah kagungan pira-pira nabi lan wong mau wa atal mala lan gelem dharma ake bandane ala hubbi wong mau isih seneng marang bondo mau didharma ake zawil kurba maring sedulur sing ana iso ana urutan ana eh wonten urutan kerabat sedulur utawa diwehake wal yatama marang para yatim-yatim wal masakin lan para wong miskin melarat-melarat wa binasabil lan bondo mau diwehake marang wong sing dadi anake dalan yaiku wong sing lulungan kentekan sangu wasailina lan diwehake marang wong sing kepepet banjur dadi njaluk wa pirriqabi lan diwehake marang wong sing ing kono kepengin merdekake awake mergo dadi budak budak wa qoma sholah lan wong mau gelem ngedekake salat wa ataz zakah lan gelem aweh zakat wal mufuna lan wong mau gelem ne nepati biadhim kelawan janjine idza ahadu nalika wong mau perjanjian wasabirina lan wong podo sabar fil ba'sa ing dalem wektu rekoso Riki baksa niki hmm, Tenggen hmm, keterangan ngisor niku Fil baksa mergo kekurangan bondo Kaya melarat Wadoro Kaya to Kena bahaya penyakit Tapi doro fil ampus kal marodi Fil baksa fil ambal kal fakri Bahinal <clears throat> ba'as Lan nalikane ngadepi mungsuh. Ulai ka utai wong kang kaya mangkono iku ya kuwi gelem iman sak piturute. Alladzina sataku ya iku wong sing temen-temen imane. Wa ulai ka humul muttaqun ya wong-wong iku mau sing tenan-tenan wong sing lakoni takwa. Niki ayat minangka penjabaran jembare rukune Islam limo kejaba lima ijit wonten anak-anak atau pang-pange kados ingkang pun terangaken niki laisal biru antu wujuhakum kibalal masriki niku mbiyen ceritane Kanjeng Nabi niku nalika teng Mekah le salat anggene salat madhep Ka'bah. Bareng Kanjeng Nabi pindah dhateng Madinah, Kanjen Nabi le salat ora madhep Ka'batullah Mekah nanging madhep Masjid Aqsa ngantos 17 wulan. Bareng wis 17 wulan Kanjen Nabi didhawuhi dasar Kanjen Nabi nggih gadahi penyuwunan bisa le salat madhep Ka'bah meneh ora madhep Masjid Aqsa. Akhire Kanjen Nabi didhawuhi pindah kiblat Masjid Aqsa. Ka'bah. Pindah dateng Ka'bah dadi nek nang Madinah njur madhep ngidul. Lah kanthi wonten niki wong Yahudi padha muni, "Wo kiblate Muhammad mencla mencle." Wingi rono saiki rene banjur ayat niki temurun setengah songko riwayat ngoten. Sing jeneng kebecikan iku ora leh mumadhep kiblat ngetan ngulon. Ning sing jeneng kebecikan ya kuwi wong sing gelem iman marang Gusti Allah percaya marang dina kiamat sesuk dheweke bakal sowan nang ngersane Gusti Allah lan percaya Gusti Allah kagungan malaikat lan percaya Gusti Allah kagungan kitab lan percaya Gusti Allah kagungan nabi-nabi lan wong mau gelem ndarmake bandane dheweke iji seneng dadi kene <coughs> sedekah napa-napa niku sing awake dhewe seneng ampun nganti jangan klenger pasrahke glo Arab iki jangan wis wis sekarat jalangane. Dadi nek sedekah ya kira-kira awake dhewe isih seneng. Seneng marang barang niku, ngoten nggih. Dadi upama sedekah klambi ya aku iki nek nganggo klambi kuwi isih wangun, lah iku sedekahke. Ampun nganti sedekah sandangan kok gak istilah tembung Jawa nyangoni kere minggat tinimbang li ambrol nanggon aku li rusak ben rusake nang kono niku ya Induk ganjaran ning ra iso akeh. Dadi nek sedekah sandangan ya awake dhewe nganggo ya isih seneng lah kuwi sedekahke. Nek umume seneng ya barange jape adene ah, ana wong seneng gombal niku ya pancen warung ngompo ngul-ngulemek mbok menawa. Lanjur si sedekahke marang sapa sikik dhewe nek sedekah nek sodako sikik dhewe digoleki keluargane. Syukur cak keluar keluarga ya yatim. Ya keluarga ya melarat upamane. Ora-orane ayo nek yo yatim utawa melarat-melarat niku. Semenuga berhak nampa sedekah yaiku wong sing lelungan kentekan sangu. Jenengane Ibnu Sabil. Ini lelungan ora maksiat. Di sedekah sing berhak nampa ngene ku ilin, wong sing kepepet jaluk jane iki wong ora seneng njaluk. Ning krana kepepet tenan nek ha kepeksa njur njaluk. Njaluk ah berhak nampa wabir riqab lan wong sing kepengin merdika awake. Biyen iku wonten wong didol, Mbah. Wong didol pangkate ya padha karo kebo sapi kok nyambut gawe sing oleh upah ya juragane. Nah, wong iki niku nek cara mbiyen iso rembugan karo ndarane kula nek merdeka mbayar pinten ngoten lah wong sing kaya ngono ki berhak nampa sedekah jenenge riqab waqomassalah wong sing ndake becike kebecikan yaiku diantane wong sing gelem ngedhekake salat wa ataz zakah gelem aweh zakat wal mufu nabi hadim ida adu nek wong mau nek perjanjian nepati janji. Lho bab niki cok saniki pun rada larang lho niku. Kadang-kadang dibawa politik nganti biasa ora nepati janji. Kadang-kadang karo kantane dhewe ya ora nepati janji niki jan mboten bener niki. <clears throat> niki nek perjanjian ya senajan karo sapa wae nek iso diusahake nepati janji. Lho Kanjeng Nabi niku perjanjian karo wong kafir Mekah ya nepati janji nek jenengane janji senajan karo wong kafir iso nepati janji apa meneh karo kancane dhewe apa meneh ya kanca ya sedulur wah lho kanjeng Nabi nggih padane tau lho kanjeng Nabi niku karo wong Nasara Najran berdebat masalah anane Gusti Allah akhirnya kanjeng Nabi nantang nek kowe orang pancen kowe ngayal ra tunduk marang keterangan Al-Qur'an ayo anakmu bojomu keluargamu gawa metu nang lapangan aku ya ngono tak ngejak nggo cara kasar engko nang lapangan ayo padha donga donganan Allah Summana ben, sumana tahil fana ja'al la'natullahi 'alal kadzibin jenenge donga bahalah Dan ini kanji Nabi, Nono ing dino sing dijanjek ke, Kanji Nabi rawuh, Kadere ake, Garwa lan putra, Lan wayah, Ning wong nasoro najron rawani ngetoni. Dati nek perjanjian, Ya kesana jana karo wong kafir, Karo wong duduk Islam ya, Kudu nepati. Niki, Wal mufu nabi ahdim ida ahadu, luwih luwe janji karo Gusti Allah. Kula njenengan tau janji karo Gusti Allah. Biyen niku tau janji karo Gusti Allah zaman kula njenengan wonten ing alam arwah. Ayo ra kelingan, alas tu bi rabbikum. Biyen kula njenengan tau dijanji Gusti Allah dawuh, "Apa aku iki dudu pangeranmu, hei para nyawa?" Qalu bala anta wa rabbina. Injih panjenengan menika pangeran kula. Eh. Barang dipasang nanggon raga njur weruh donya lali wasabirina fil ba'sa wong mau sabar nalika nyangga penderitaan iki mergo melarat ya sabar ora kok melarat terus nyolongan mergo melarat terus gantung mboten mergo melarat terus bunuh diri kira mboten leres Wadoro lan sabar nalika awake kena lelara. Wahinal ba'as lan sabar nalika ngadepi mungsuh. Nalika semanten umat Islam pancen tenantan berjuang ngadepi mungsuh senajan min setitik ora giris tabah wong sing kaya mangkono iku ulaika ladzina sodaku yaiku wong-wong sing tenan-tenan imane wa ulaika humul muttaqun ya wong iku sing tenan-tenan anggone nglakoni takwa tenan-tenan anggone ngedohi perkara sing ora bener mungguhe agama sifat-sifat sing elek didohi kabeh kaya ta drengki medhit <clears throat> sombong luweh-luweh didohi kabeh niki wae takun ketate niki diantarane pengembangane pangpange iman iman lan islam ugi ayat sanesipun ngendikaken qad aflahal mu'minun.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 Le bejo ya iku wong mukmin iku alladzina hum fi sholatihim khosingun. Wong mukmin sing bejo kuwi nalika salat iso khusuk. Khusuk niku nek kula ngarani bahasane rada mentaring, iso konsentrasi penuh. Nek cara wong Jawa iso napa nggih metenteng dumbli ngoten lho. Pianten niku nek ngawaske sawijining perkara gatekake sawijining perkara ripate ora kedep lambene ndomble ora mengu rono rene ha niku nek wong sing jenenge iso konsentrasi penuh mikirke sijining perkara nek ana neh antiparikane kaya kembang jati nganti janggleng nggih nene lengetke nganti janggleng tekse wis ora kedep-kedep khusuk niku kaya niku dadi sing dililing namuli bekti nang Gusti Allah walladzina hum anil lagwi mu'aridun wong mukmin sing bejo iku yaiku wong-wong sing padha mengo sangka tumindak laku sing ora prayoga jenenge tindak laku logo ha tak logo napa contone ajan-jane <laughs> logo niku gawean sing tanpa ana gunane padane Ya sekak kuwi apik. Ning nek sedina sewengi kok sekak terus diwangir ora apa-apa ki ya jenenge kebangetan wae banget niku. Ya nek minggu sekedar nggo eh nggo pengendoran urat saraf. Nah niku yo wektune disita untuk sekak kabeh waduh. <coughs> ya kuwi jenenge tindak laku logo sing tanpa ana gunane. Wah, wonten gunane mikir-mikir mikir-mikir. <laughs> Angge monggo sampean ajeng ngayal, ngoten mawon rasa arep nglayani wong ngayal ngono. Ning ngono kuwi nek dienggo nganti nyita wektu ya ka. Luwe-luwe do ndi momongan anak bojo bojone nganti nesu. Engko tinggal sekak. Ngomong kok gawean ting gelarah ra karuan, asah-asah ora, umbah-umbah ora, nyapu ora. Anake ting celuwet ya ora nulung. Ha niku jenenge lak ya. Yo. nyita wektu jenis penggawean sing lara tanpa guna dadi sipate wong mukmin karo penggawean sing lara ngono ora gelem nglakoni walladzina hum lizakati fa'ilun wong mukmin sing bejo iku dheweke nek ndi bondo wis temuka titi wacine wajib zakat ya dilakoni tenanan sanike oke lho wong sugih ora gelem zakat Ini kristalan ambil tindakan orang midon gawe nih. dilalah mbuh digedhor mbuh dilalah empun napa riku napa kapusan Gusti Allah ora bodho nek wis gebangeten mbuh dipangan wereng ya Allah akhirnya kula pun jakat kok nggih pari kula tak weh liyane sampean ra jakat ya samang niku ketularan Gusti Allah nek nurunke siksa niku ora min sing elek tok sing disiksa sing apik katu disiksa sebab apa sing apik ra gelem elek-elek dadi ya Gusti Allah ora pilih kasih Kalau geni ya wis zakat barang kok ya nggih meso kegedoran lah mergo sampean ora elek-elek tangga sampean sing ora zakat walladzina hum li furujihim hafidun wong ku gelem jaga marang kemaluane min khusus kagem garwane tok au mamalakat aymanhum utawa kagem budake. Lah niki mbiyen iku ngoten nggih, Mbah. Niki butuh keterangan dawa. Ning krana wektu nentek, ning rong menit nggih. Besok ya tuwun kula sering matur niki. Jaman Kanjeng Nabi ngasto Islam sepisanan anyaran donya wis kebak wong didol. Nek lanang jenengane Abidun nek wedok jenengane mak amatun nek isih nom jenengane jariyah niki wong didol niki nah niku iso tembunge ngono dituku ayo dipangan ya yo wong tetukon <clears throat> mengko nek metu anake kagungane darane niki jenenge au malakat aymanuhum krana Islam kasto Kanjeng Nabi donya wis kebak wong didol jalaran Islam iku agama masyarakat. Karena masyarakat ada Buddha. Islam katut ngatur anane budak. Ning Islam usaha bisane wong ki do merdeka ora dadi budak. Usahane Islam awujud anjuran. Nomor loro usahane Islam sapa wae nerjang peraturan Islam dendane merdekake budak kaya to tau sumpah demi Allah ora arep mangan tempe gembus. Ah, dilalah kok jurmangan. Nah niki kena denda niki. Dendane apa? Merdekake budak. Lah saiki budak ra ono. Ayo ah, iki jasane Islam nang Indonesia iki budak wis ra ono. Ha ah, gantine apa? Poso telung dina kanggo ngudari sumpahe tau maca wallahi kuwi. nek sumpah cara Jawa mboten kanggo. Pun semanten riyen nggih. kita sambung sak lajengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.